Antras laiškas korintiečiams. Paulius Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus, Dievo bažnyčiai Korinte ir visiems šventiesiems gyvenantiems visoje Ahajoje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Tebūna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš dievo. Kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimų, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. Jei kenčiame priespaudą, tai jūsų paguodai ir išganimui jei esame godžiami, tai jūsų paguodai, kuri įdiegia jums ištvermę pakelti tokius pat kentėjimus, kokius mes kenčiame. Ir tvirtai vilėmės jumis, nes žinome, kad dalydamiesi kentėjimais, jūs dalysitės ir paguoda. Mes norime, kad jūs, broliai, sužinotumėte apie Azijoje mus ištikusią negandą, kuri baisiai mus prislėgė tiek viršydama mūsų jėgas, jog nebesitikėjome išliksę gyvi. Mes ir patys širdies gilumoje buvome ištarę savo mirties sprendimą, todėl nebepasitikėjome savimi, o tik Dievu, kuris prikelia mirusius. Tai jis mus išgelbėjo iš mirties nasrų ir tebe gelbi. Vilėmės, jog jis ir toliau mus gelbės prisidedant jums maldomis už mus, kad už daugelio mums išmelstą malonę daugelis mūsų vardu dėkotų. Galime pasigirti savo sąžinės liudijimu, jog visur žmonėse, o ypač pas jūs, mes vadovavomės iš Dievo einančių šventumu bei nuoširdumu ir nekūniška išmintimi, bet Dievo malonė. Mes nerašome jums nieko kita, kaip tik tai, ką jūs perskaitote ir suprantate. Turiu vilties, kad suprasite iki galo, kaip iš dalies jau supratote, kad mūsų viešpaties Jėzaus dieną mes būsime jūsų pasididžiavimas, lygiai kaip ir jūs mūsų. Tokio pasitikėjimo kupinas ir kad jūs pakartotinai gautumėte malonę, aš ketinau pirmiausia atvykti pas jūs ir pro jūs keliauti į Makedoniją, o iš Makedonijos vėl grįžti pas jūs, kad jūs mane išlidėtumėte į judėją. Argi taip manydamas aš elgiausi lengvabūdiškai? O gal mano sumanimai buvo grinai žmogiški? Gal mano taip, taip, kartu reiškia ir ne, ne. Kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu taip ir ne. Juk Dievo sūnus Jėzus Kristus, kurį jums paskelbėme aš, Silvanas ir Timotiejus, anaip tol nebuvo ir taip ir ne, bet jame buvo tik taip. Kiek tik yra Dievo pažadų, jie jame yra taip. Todėl per jį skamba ir mūsų amen Dievo garbiai juk Dievas mus ir jūs sutvirtino Kristuje ir patepi, pažymėjo mus savo anspaudu ir siuntė į mūsų širdis dvasios laidą. Šaukiuosi Dievo liudytojų, kaip mane gyva regite, kad netvykau į Korintą tik jūsų gailėdamas. Mes juk nesame jūsų tikėjimo viešpačiai, bet tik jūsų džiaugsmo talkininkai, nes tikėjime jūs stovite tvirtai.